benetan ez bat deus egin eh, gauzak argitzeko. Eta instrukzioan eh, oso nabarmen gelitu da, guk egin ditugu hainbat eskaera, eh, hainbat elementu aportatu ditugu, eta eh, beti eseskoak eh, erantzunak eh, izan zaizkigu, edo edo guk eskatzen genituen gauzak eh, gure presentziatik kanpo eginak izan dira. Beraz, eh, egiteko moduak e, e, sortu du e, duda asko eta instrukzioren imparzialitatearen inguruan e, e, kritika, kritika undiak. Beraz, seur da egina izan diren bezala gauzak e, bakarrik e, familiaren partetik e, galderak e, sortzen alitu, nola ez. E, nahi izan balitz benetan gauzak argit jarraitu, ezen hola egingo. Eta eginden gauza bakarra da gauzak ilundu.